Znajte, vraća da provalija u koju nas poziva naš otac ako je kafir i naš bližnji ako je kafir i naša majka i naš brat i sin ako su kjafir je gora od provalije brda. Pozivaju nas u džehennem, a mi njih pozivamo u džennet. Zato budite ubjeđeni da ste vi u pravu i da su oni duži se odazvati vama, a da se vi ne smijete odazvati njima. Ukoliko vidite da oni ne vjeruju vama da ćete, da ćete se spasti i ući u džennet. Koliko vidite da ne vjeruju ni u tu provaliju, niti u džennet, ne osrljaju jednako, ne idite sa njima. To je osnovna poruka ovoga ajeta. Nećeš naći ha, onoga koji vjeruje u Allaha i u sudnji dana da voli ove ako su nevjernici, ako ratuju protiv Allaha. Ne idi u džehennem za njima, odrekni ih se. Pa šta onda mislite o svom narodu? Šta onda mislite o svom narodu ako ne smijete svome ocu se pokoriti da vas baci u provaliju? A? Smijete li slijediti svoj narod? Ne smijete, morate ga se odreći. Ili neće pri vama biti imana. Allah će dovesti druga pokolenja. Ova tema, braćo, ne recite ima li što drugo da govoriš. Ne recite nemoj o tom. O ovom samo treba govoriti. Ovdje su zakazali muslimani. Ovdje su muslimani izgubili vjeru. Ovdje su muslimani izgubili put. Ovdje su muslimani izgubili snagu. I moraju se vratiti na ovo. Nema ulaska u džennet bez ovog puta. Mislite li da čovjek kada postane hafiz nauči Kur'an da će ući u džennet? Ima li neko od vas da misli? Ha? Misli li neko od vas kad čovjek se oženi sa četiri žene da će ući u džennet? Ima li neko od vas da misli kad čovjek podijeli svoj metak da će ući u džennet? Ima li neko od vas da misli kad čovjek nauči ele fikha da će ući u džennet? Ha? A živi s tagutima jednako kao što žive i sami tagutima. smije im se, zadovoljan sa njim. I oni zadovoljni njime, neće mu ništa. Nek je hafiz, nek je fekih, nek je šta god hoćete. Poslušajte Allaha subhane. Poslušajte Allaha subhane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة dok ne naučite Kur'an, jel? Dok ne naučite fik i njegove mesele, jel? Am hasibtum an tadkhulu al ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل mislite li ući u džennet a da ne prođete ono što su prošli oni prije vas mislite li ne mislite morate preživjeti ono što su preživjeli oni prije vas مستهم البأساء والضراء njiha su te gobe belaji snalazili i gladine i maština i bolesti وزلزلوا i bili su uznemiravani, proganjani, stješnjavani hatta yakula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah toliko je sve to snalazilo da bi reci i poslanik i oni sa njima kada će više jednom Allahova pomoć kada će više jednom Allahova pomoć siluju mi sestru siluju mi majku zatvaraju mi majku miniraju mi kuću zatvaraju mene Neće da čuju Kur'an, neće da čuju sunnet, neće da čuju istinu. Ja dao sve za istinu, kad će više jednom Allahova pomoć? Ela inna Allahi karim. Ha, bliz, blizu je Allah. Kada mi svojim sinovima ubrizgamo akidu i kada ih učinimo borcima i nosiocima akide i borcima na Allahovom putu, pa ostane tagut samo na pet štaka, na pet svojih taguta i kafanđija, onda, onda dolazi Allahova pomoć. Mislite li ovako? niste proživili što su proživili ostali. Gdje je dava? Gdje je džihad? Gdje je sabr? Gdje je podnošenje? Gdje je krv? Gdje su rane? Gdje su sukobi? Gdje su proživili to oni prije nas? Gdje su bili? Dalje. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا Mislite li ući mislite li biti pušteni da uđete kao vjernici, rekli smo la sada do dženneta da ćete biti pušteni. A da Allah ne zna one između vas koji će voditi žihad i neće uzimati mimo Allaha i mimo njegova poslanika i mimo mu'mina stjecište sebi. Pomagača, zaštitnika. Mislite li da će se ući u džennet bez toga? Ne, ne. Neće se ući u džennet zato je džihad stalan do sudnjeg dana. Pa ti se izbori za džihad danas i za islamsku državu, propašće za pet sati ako ne bude tvoj sin također mužahid. Osmani su bili dogrnuli do Budimpešte i do Beća. ali onda im se vratio kufur do Meke i Medine. Zašto? Zato što je nestalo džihada. A da je bilo džihada, da je bilo akide, da je bilo tevhida, da je bilo kufra u tagut, otišli bi do Mešrika i do Ali nije bilo. E mislite li vratiti vjeru? E mislite li biti mu'min? E mislite li u džennet? E mislite li biti šehidi? Bez svega toga. Ne mislite džaba. Am hasibtum an tadhulu al-jannata wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Mislite li ući u džennet? Mislite li ući u džennet? A da Allah ne zna između vas muđahide i da ne zna, ne zna između vas one koji su strpljivi. U čemu? na istini i u džihadu. Šta je džihad? Borba protiv naroda žutog ili crvenog. Borba protiv kafira avuta. To je džihad. taj džihad nije dan ili dva. Nego mora u njemu biti sabra. Zato nema pobjede. Zato nema pobjede. I ako se nađe džihad, nema sabura u njemu. To ide džahid mjesec i ode. Ja te pitam u ime Allaha da su drugi prije tebe došli mjesec i prije bil ti imao gdje doći. Da su drugi prije tebe, da nije bilo za riba koji su zaboravili život, zaboravili studije, zaboravili kuću, zaboravili sve, ostali da vode džihad, bil ti imao kome je doći. Ha? Proporubi džihad. Džihad i sabor u džihadu. Jer to najbolji za nas. Je li to najveća pokornost? Je li to vrhunac Islama? Je li to me nagrada za šehadet? Pa kuda krećeš lijevo ili desno? pa kud se cijepate? Kuda smjerate? Možda da budeš inženjer? Možda da budeš alim? Uči i dan i noć ko ti brani. Ummet bi se morao više okrenuti na mjesta gdje se javio džihad. Jer postoje mjesta na zemaljskoj kugli gdje istina ne smije provriti. Ako provrije istina, nestalo je odmah od toga od koga je provrlo. A ovdje se smije kazati istina. I smila je. I Allah zna dok će smije Nije li ovo bilo mjesto na koje su trebali dolaziti sinovi umeta? Iz više razloga. Prvo da se nauče medresi džihada. Dalje, među njima je trebalo biti alima koji bi prenijeli na njih i učinili svih učenjacima i u fikhu, i u vođenju džihada, i u džihadu. I treća korist kada bi tu bili oni u većem broju i kada bi postupali po znanju, tada bi bila dominacija njihova na ovom terenu veća. Pa bi znači ali mi ne bi tamo gnjili i bili vješani zbog istine, nego bi mogli kazati istinu jedno. Drugo, oni koji su došli ne bi gubili vrijeme, ne bi ga iskorištavali, nego bi naučili. I treće, na tom mjestu bi se postupalo ispravno i njihova dominacija se para na ovom, ekanu, na ovom mjestu bi bila veća. Možda bi pola naroda znalo istinu i držalo se. Ali, kako smo god mi ovdje gluhi i nijemi, tako su gluhi i nijemi naši učenici. Naša braća. I znate koliki je islamski umet? A koliko vam je došlo braće da pomogne? Stotinu. A je to potencijal našeg umeta? Je to potencijal našeg umeta? A koliko je došlo Turaka i Pakistanaca i Blizanaca u, u aranžmanu Butrosa Galija? Hiljade, je li tako? Opremljeni sa svime. I za njih narodi. Kome je ostavljena Allahova vjera? Kome je ostavljen Kur'an? Kome? Sam ummet ne ima snage da pošalje stotinu muđahu. A i isto. A i mi isto bosanci, ništa gore, bolje, samo može biti gore. Koliko nas udara u, u bubanj liljana? Svak! I malo i veliko, i pametno i sve. I učeni, i i odgovoran i neodgovoran. I vani i unutar zemlje. A ko to, ko to podpomaže Kur'an i sunnet? Koliko nas, koliko broji armija ljudi, koliko broji oficira, koliko broji alima, a koliko broji džihad. To je isto. Ali ne očajavajte i ne slabite, vi ste gornji ako budete mu'mini ako budete mu'mini. Zato u svome džihadu se držite najčvršćeg užeta, akide koja se sastoji iz dva osnovna dijela, kufra u tavuta i vjere u Allaha i vodite džihad dok ste god živi i založite u njega sve Allah će vam nadoknaditi. Nemojte slučajno biti poniženi i da se znojite praveći kuću za svoja leđa ili stičući nešto čime ćete pomoći taguta nego svoj sav trud svoje sve ulaganje usmjerite džihadu i u njemu budite strpljivi i u njemu očekujte susret sa Allahom Đelešanu. Ako budete u tome čvrsti, slijedit će vas u tome i narodi muslimanski. Ako u tome, ako u tome prestanete se time, prekinete, ja ne mogu iskazati šta će vas se Kako ćete odgovoriti za imetak muslimana? Kako ćete odgovoriti za emanet džihada i vjere? Ko će doći drugi da pokrene to? Ko će doći drugi da, da miješa snijeg dvije, tri godine da bi spoznao džihad, da bi spoznao zavod onih koji su odustali od džihad? Ukog da se ugleda musliman poniženi u Siriji. Ukog da se ugleda musliman poniženi u Egiptu. Ukog. Njegova nada jesu ovi zraci koji se pojavljuju, zraci džihada tu i tamo. Oni ih drže, oni ne daju da stanu. Oni ne daju da klonu. Pa neka Allah subhanahu wa ta'ala pojača ove zrake. Danas je dan petka, donosite salavat na Rasula sallallahu alaihi wa sallam i završite učenje sure Al-Kahf i činite dove Allahumma salli wa wa sallim barik ala اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب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 الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكر ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا قوله نعمة منه نسيه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب